Me peguei num canto fazendo uma viagem. Me lembrei das antigas, dos pipi em cima da laje. Era grau de magrela e hoje de motorzão. Quem não me dava nada, hoje me implora atenção. Então, tempos tão mudados e pessoas diferentes. Dinheiro comprando tudo pra quem tem uma fraca mente. E nessa minha vida eu sei qual é a trajetória. Já foi dias de lutas, mas hoje é dias de glória. Pai passei de meiota. Me olha quem nunca me dava bola. E agora olha a foca e chora. E veja como que o mundo deu volta. Porque passei de meiota. Me olha quem nunca me dava bola. E agora olha a foca e chora. E veja como que o mundo deu volta. Mudou passei de meiota Me olha quem nunca me dava bola E agora olha a foto que chora E veja como que o mundo deu volta porque... Daquele, daquele jeito! <laughs> Me peguei num canto fazendo uma viagem. Me lembre das antigas, dos pipi em cima da laje. Era grande magrela e hoje de motorzão. Quem não me dava nada, hoje me implora atenção. Então, tempos tão lados e pessoas diferentes. Dinheiro comprando tudo pra quem tem uma fraca mente. E nessa minha vida eu sei qual é a trajetória. Já foi dias de lutas, mas hoje é dias de glória. Passei de meiota, me olha quem nunca me dava bola. E agora olha a foca e chora E veja como que o mundo deu volta Porque passei de meiota E olha quem nunca me dava bola E agora olha a foca e chora E veja como que o mundo deu volta Mudou porque passei de meiota Me olha quem nunca me dava bola. E agora olha a foto que chora. E veja como que o mundo deu volta, porque. Daquele, daquele jeito!